Rādījām arī Latvija klausītāji ir 9 un 6 minūtes piekdienā 4. martā ar tev ēterā priesteris Pēteris Skudra un laiks eh, katehēzēs šodien. Eh, turpināsim eh, atkal runāt par svēto misi. Mums te tāds garāks pārtraukums bija gan saistībā ar Ukrainas notikumiem, gan arī, protams, vajadzēja pārunāt par gavēni, kuru esam uzsākuši jau trešdienu un ceru, ka tev jau labi veicās ar tavu gavēņa apņemšanos, lai kāda tā arī būtu šī gavēņa sākumā, ja gadījumā vēl neesi paspējis izdarīt gavēņa apņemšanos. Šīs dienas pirmais lasījums, manuprāt, ļoti labas piedāvā pārdomas to, kādu gavēni tad Dievs no mums sagaida, kādu ne, veicot žēlsirdības darbus, saturoties, tiesāt, vērtēt, aprunāt cilvēkus, ļauties kādām intrigām, ārkārtīgi svarīgi šodien arī visu notikumu kontekstā. Tad atgriežamies pie svētās mises, atgriežamies pie svētās mises un šodien runāsim par nākamo tādu ievadu rita daļu, kuru mēs iesākām uh, ar tēvu Boguslavu pagājušo piekdienu, un mēs runājām par, par to pašu ievadu, kas notiek mīsas sākumā, taču šodien esam nonākuši līdz grēku nožēlai, un šodien mēs arī nebūsim vieni paši šajā sarunā, kopā ar mums ir arī Gulbenes draudzes prāvests Pāvils Kamola. Labrīt! Labrīt, lai tu slavēts Jēzus. Mūžīgi mūžam slavēts. Jā, klausītāji atgādina, ka arī tu eh, vari iesaistīties šajā sarunā, un tava, saruna, eh, tava iesaistīšanās ir eh, ārkārtīgi nepieciešama Radio Marija, jo Radio Marija formāts ir ģimene, kas tiekās pie brokastu galda un pārunās aktuālus un svarīgus tematus. Tā nav kāda lekcija, kur tagad mēs ar priesteri Pāvilu divatā jums lasīsim un jūs klausīsieties, tad uh, Jūs jau labi zinat, ka varat zvanīt uz numuru 67 969 131, varat arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272, iesaistīties šajā sarunā, tad šodien runāsim par to misas daļu, kurā mēs nožēlojam grēkus, sakam arī tādus dīvainus vārdus Kirie Leison, kaut kādā svešā valodā, tad arī mēģināsim noskaidrot, kas tie tādi, tā kā uh, šīs dienas temats – svētā mise, grēku, nožēlu un ceru tad arī klausītāju uz tavu aktīvu līdzdalību. Priestara katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, mēs atgādināšu, par ko mēs runājām iepriekšējā katehēzē ar tēvu Boguslavu. Tātad tā bija visa šī nu, ievada daļa pirms mises. Mēs ar tēvu Boguslavu gan paspējām pārunāt to, kā sagatavoties misē, gan iepriekš pārlasot lasījumus, sagatavojot svinīgākas drēbes, ierodoties laicīgi uz dievnamu, uh, Eh, pavadot kādu brīdi lūkšanu, arī pārdomājot, ko es varu veltīt Dievam, upurēt Viņam, lūgt no Viņa, par ko es varu pateikties, eh, tad eh, mēs runājām gan par šo ievadziesmu, kas tiek dziedāta, kad ienāk procesija, vai arī, ja nav procesija, tad priesteris pa taisno iet pie altāra no, nu, no šīs zakristējas, no šīs telpas, kurā tiek uzglabāti visi priekšmeti un kur priesteris pārģērbjās, tad uh, bija krustazīme, sveiciens, mēs runājām tad, jā, par visām, visām šīm daļām, arī par to svinīgo procesiju, par to krustu, kas tiek nests, par svecēm, tad arī par dziedāšanas nozīmi. Mēs tad arī kāpēc priestris noskūpsta altāri, Ja, tad arī par šo liturģisko sveicienu. Eh, tās ir tās lietas, kuras tu vari noklausīties eh, pagājušās eh, piekdienas katehēzē, kur mēs runājām ar tēvu Boguslavu. Šodien tad mēs runāsim ar priesteri Pāvilu par grēku nožēlu. Jūs esat jau droši vien ievērojuši, ka tad, kad priesteris sveic tautu, kad tiek veikta šī krusta zīme, tiek pateikti Eh, sveicienu, vai nu Dievs kungs, lai ir ar jums arī tas garākais sveiciens, kas nāk eh, no svētajiem rakstiem. Mēs atbildam, kungs ir ar tevi eh, vai ar tavu garu, būtu, teiksim, tas burtiskais tulkojums. Ehm, pēc tam seko priestera uzaicinājums, Um, nožēlot grēkus, lai mēs varam uh, cienīgi sagatavoties svētās mīsas noslēpumiem. Mēs arī ar tēvu Boguslavu runājām par to, ka misēs var būt šie te komentētāji, kas uh, uh, komentē, teiksim, no atsevišķas pults, atsevišķas vietas baznīcā vai arī tad pats priesteris um, piesaka ar šādiem vai citādiem vārdiem brāļu un māsas Kristu, nožēlosim savus grēkus, lai mēs cienīgi varētu piedalīties šajā svētās mīses noslēpumiem upurī. Un tad eh, mēs lūdzamies visbiežāk eh, lūkšanu es atzīstos, pēc kuras tad arī eh, seko priestera lūkšana pēc piedošanas, lai Dievs apžēlojas par mums un piedod mūsu grēkus un lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Mēs sakam šo vārdu āmen, kas nozīmē, lai notiek, tā ir, mēs tam piekrītam. Un pēc tam tad arī ir vai nu grieķu valodā, Kirie Leis un arī kungs apžēlojies par mums. Šī gan nav vienīgā forma, kā tad notiek grēku nožēla misē, bet par to visu tad pēc kārtas. Jā, tad priesteri Pāvili, varbūt mēs varam tad panākt, kāpēc mums ir vajadzīga šī grēku nožēla mīsas sākumā un ko mums baznīcas liturģija ar to vēlas pateikt. Jā, pirmā lietā, kur es gribētu pakustināt, ir tas fakts, mm, kur mm, tas ir ievietots. Kā, ja mēs tā pafantazētu, mēs varētu nu, varbūt domāt par greku nožēlu pirms miera sveicienā. Mhm. Vai pirms pašās svētās komunijas pieņemšanas, tomēr tā nav. Tad tomēr ir vērts e, izlasīt arī, kā liturģija uzbūvēta, jo tas norada uz ticību, ka uzreiz nostājoties Dieva priekšā, mēs gribam nošķistīt sirdī, mudināt to apziņu, kas es esmu, kā priekšā es esmu. Mhm. Un, eh, ja tu atgādināji to, to pirmo, pirmos vārdus formulu, tad, domāju, interesanti ir tur sadzirdēt jau, lai mēs varētu cienīgi piedalīties svētajā mīsē, mhm. svētas, svētas mīsas upurī. Jo tas arī parāda, ka, nu, jautājums par manu sirdī, vai tā ir pietiekoši tīrā, vai tā cienīgi ar uzmanību, ar tādu godīgumu, ar to cieņu pret Dievu nostāsies. Un es piedalīšos ne tur, tajās dzeršanā, kaut kādā sarunā varam teikt, bet es nostāšos Dieva priekšā viņa upurī. Tur es nu, domājot par to, kā to salīdzināt vienkārši, tad varu piedāvāt jautājumu, kurš ar viņu tādiem no nodubļotiem kādiem apaviem ieietu galvenajā tu savā istabā. Tādēļ mm -hmm. mums ir arī tie e, apavu tīrītāji, tādēļ vispār dažreiz noņemam apavus un dotas ķībās, e, lai mēs ietu iekšā. Man šķiet, ka tāds vienkāršs salīdzinājums viņš to, viņš to pārādā, kā priekšā es esmu. Tādēļ, runājot vēl citādāk, varam teikt, jā, tas ir savā ziņā akcents ne tikai uz grēku, ja kaut tā, tā formā tie vārdi uz to norāda, kā es esmu grēkojis, bet kāpēc? Jo es esmu Dieva svētumā priekšā, tāpēc mhm. es to daru. Jo es sastapšos ar Jēzus upuri, ar viņa ciešanām, ar nu, neaptverami lielo dāvanu, par mani nomira Dieva dēls. Nu, tad kā es varu tā ieiet kaut kā no nu, čau, Dievs, ja un davai mēs tur lūksimies, mhm. ja, ja var tā pajokot. Tur man nāca prātā arī Jo to, domāju, katrs no mums vairāk vai mazāk esam piedzīvojuši, ja, piemēram, mājās kāds slimo, vai bijām slimnīca, vai pat tur cilvēki, nu, cik noņem drebes, cik arī tā uzvedība ir tādu kādu klusumu, man gribas teikt, ja, cik mm. reizes e, e, es to redzēju, vai, vai man šķiet polie pat tādas zīmes, ja es, ja es nemaldos, es to redzēju, e, un kā ievērot klusumu, ja, tad ir tā cieņa pret ciešanām, ja, kur mm. ir cilvēka kontekstā, nu, nu, ko mēs teiktu vairāk par Jēzu, par, par Dievu, Un tādēļ nu, man ir arī cerība uz auglīgu lūkšanu, lai es nebūtu grēkā aptraipīts, kā saka 130. psalms, ja kungs atcerēt tos mūsu grēkus, kurš tad pastāvēt, ja, un kurš tagad varētu teikt, Dievs palīdzi mani, ja tu vispār Dievs, nu, varam tā cilvēciski teikt, nepaskatītos uz mani, jo es nesmu cienīgs, ja. Tādēļ domāju, ka tā, tā formula, lai mēs varētu cienīgi piedalīties svētas mises upurī, ja tas ievāc, Viņš ļoti labi parāda tos divus punktus, kā grēku nožēlas formā ir dieva svētumā dēļ, tas apziņas par dievu, hmm. kā priekšā es esmu dēļ un apziņas par mani. Ja? Man Protams, liekas, tas... arī tas eh, svarīgi, ka priesteris, kad uzaicina, vismaz eh, liturģiskie priekšraksti paredz to, ka, ka tad, kad viņš uzaicina nožēlot grēkus, tiek ievērots mazliet eh, klusuma brīdis. Un šis, teiksim, arī tiem, kuriem ir iespēja lasīt misāles ievadu, to jūs varat atrast mājaslapā katedrāle LV, vai arī, vai arī varat lūgt saviem draudzes priesteriem, lai viņi jums nokupē šos ievadus, tad arī ir tur 20 23. paragrāfā teikts par to, ka klusuma e, brīdis arī ir tāda būtiska e, dievkalpojuma daļa, kuru, kurā mēs varam pievērsties paši sev, un e, tad arī šajā gadījumā tad arī pārdomāt, kas ir tas varbūt tie grēki, ar kuriem es nāku Dieva priekšā un no kuriem es gribētu tikt vaļā, un tad arī mēs varam to kopējo grēksūdzi visi sacīt tā apziņa, domāju, nu, mana sagatavota tajā, tajā mm, konstrukcijā, kad teiktu uzrunai, e, tas saistās ar to apziņu par gan Dievu, gan cilvēkiem, gar sevi. Ja to bieži gribas akcentēt, ka mūsu lūkšana, mūsu stājas ir trīs faktori, ka tur nekad nav runā tikai par mani vai tikai par Dievu, mhm. bet ir Dievs, esmu es un ir pārējie. Tad ir tas klusums, tādēļ tas pārdomās, ja, un tā formula, kurā tūlīt sekos, ja pēc tā ievadā, viņa norāda uz to brīvību, eh, uz to mm, vienotību. Mm. mm. Jūs pieminējāt, kā arī tā krustazīme vai dziesmas, kuras dziedām sveiciens, kungs ar jums un ar tavu garu, mm. arī akcentē to. Mēs esam šeit vienoti. Mm, arī pat tā, tā, tā formula, ka ne, nu, Dievs ar katru no jums atsevišķi, ja, bet ar jums kopā ja, mm. un ar mani, kurš esmu jūsu vidū. Mm. Tāpēc Domāju, arī tā stāja ir kopīga. Tas ir arī liels uzsvars liturģijā, ka mēs tad mm. kopīgi stāvam, vai kopīgi metamies ceļos, vai kopīgi sēžam, ka mēs kā kopiena, kā ģimene nākam pie Dieva, un kaut arī es saku šos vārdus, es atzīstos visvarnē, mēs to daram kopā, un tāpēc mēs visi kopā stāvam kājās, mēs visi kopā vienu reizi sitam sev krūtīs, tā arī norādot uz sevi, ka tā ir mana eh, vaina, nevis kāda cita vaina, ko es esmu paveicis, un tad arī caur šiem kopīgiem žestiem mēs rādam, ka mēs kā viena eh, Dieva baznīca, viena ģimene ejam Dieva priekšā. Bet tā vienotība, par kuru es nu, tagad domāju, un saku, ka mēs ejam kopā arī ar neredzamo baznīcu. Mm. To būtu vērts, domāju, uztvert arī, jo pēc tam tajā tekstā tas ir dzirdams, ja kā tā greku nožēlā un tā stāja ir vajadzīgā, lai vienotos gan ar Dievu, gan ar citu cilvēku, gan sevi pašā, kāpēc. Jo, kā mēs zinām, vārds vēlns, ja vismaz no nu, tajā oriģinālajā valodā, vai no nu, grieķu valodā, teiksim, ir tas, kurš dalā, ja, kurš sašķēl. Mm Dievs pretēji, Dievs vienmēr vieno, Dievs grib savākt cilvēkus kopā. Arī tas vārds baznīca, eklēzija, tas ir savākšanā. Tādēļ tā apziņā, ja kā es atzīstos visvarenajam Dievam, jums, bet pēc tam arī es lūdzu eņģeļus, Mariju, jāsvētos. Mm -hmm. Tādēļ tajā otrajā punktā nu, būtu labi arī izkopt to apziņu par vienotību starp redzamo un neredzamo baznīcu, pat tik tālu. Ja, Jā, un, jo mēs, mēs, kad esam atzinuši savu vainu, mēs sakam tādēļ es lūdzu visvētāko jaunu Mariju, visus eņģeļus svētos un jūs, brāļi un māsas, tātad debesu liturģijā piedalās viss, vai tiesim, liturģijā piedalās visi, visa baznīca, un mēs arī ticam, ka tā tad ir arī šī jau gavilējošā baznīca, tie ir tie mūžība aizgājušie teksts, kurš eh, arī pastiprina to situāciju. Tas ir 1. janvāra 4.20, kad tur ir teikts, kā es varu mīlēt Dievu, kuru neredzu, nemīlot cilvēku, kuru redzu. Mm. Jā, tādēļ tā skolā, kā nākot pie neredzamām lietām, mēs e, ejam cauri redzamām lietām. Jā, tas, tas, ir, tas ir punkts. Un tādējādi, domāju, ir vērts arī uh, to nosauka pat tā greku nožēlē ar tādiem ne citiem vārdiem, ir kā skolā atgādinājums par mūžīgo dzīvi, par neredzamām vērtībām, hmm. par to vienotību, kurā notiek starp mums visiem. Apostuļu darbus mēs atceramies, ka viņi pastāvēja maizes laušanā, sadraudzībā, lūkšanā. Viss viņiem bija kopīgais. Ja? Un tā apziņa par to, ka Dieva priekšā jau tas zīmēs arī, kur toreiz bija, ka Dievs ir ar mums, ja Dievs tiešām ne, tur piedalās un mūs stiprina. Un e, trešajā punktā es gribētu varbūt paskaties mm, no, nu, teiksim, caur tādu punktu, kā tā formula parādā, jā, nepieciešamībā atzīties savā grēkā, lai saņemtu piedošanu, lai mm. saņemtu palīdzību. Un, ja pieminējām iepriekšējā punktā, ka runa ir par to vienotību, trīs faktoros ir Dievs, ir otrais cilvēks, ja vai cilvēki un es, ja, un tie svētie un, un eņģeļi, tad ir vērts tur saprast, jā, visu viņu priekšā es atzīstos. Visas tas attiecībās man ir jājautā arī par, par savu stāju. Tādēļ domāju, kuri no mums, ja esam, nu, <laughs> es to dažreiz nosaucu normāli ticīgie, tad mēs nezinām, kā dārot sirdsapziņas izmeklēšanu, es nejautāšu tikai par to, ko es pats darīju, nu kaut kas sev apkārt teiksim, mhm. bet kā tas skara citus kā es beidzot biju atverts uz dievām no baušļiem pirmkārt, bet vispār uz viņa arī iedvesmam. Kā es sadarbojos tiešām ar iedvesmam, kuras nes eņģeļi vai viņa klātbūtne vai svētajiem. Ja es varu pamanīt viņus savā dzīvē. Tādēļ tā apziņa, ko es esmu darījis, un tā, to apziņu, kad es Jēzus arī, nu, gribas teikt, diezgan spēcīgi pastiprināja, tas ir Mateja 5, no 23. pantā, kad viņš saka, ja tu nes savu dāvanu pie altāra un atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, atstāj pat savu dāvanu altāra priekšā un ej samierinies iepriekš ar savu brāli, ja, un tādu upurē. Tādēļ to, ko es pieminēju iepriekš par to vienotību, no šajā punkta ir akcentēts – kāda ir šī vienotība. Es būtu ar uztraukumu, vai tiešām mums viss ir kārtībā, visos tajos faktos ar Dievu, ar otru cilvēku, ar sevi pašu. Mm -hmm. Un e, vēl, ja mēs tā paskatītos tālāk, teiksim, kādas ir sekas, tad varam to nosaukt, ka man ir vajadzīga citu piedošanā, bet, ja saprotam tālāk, nu tad arī viņiem ir būs vajadzīga mana atdošana. Ja? Mm. Kaut tādā formulā mēs nesakām, es tev piedodu. Bet tomēr, ja nu, tā kā Pritris Pēteris akcentē, mēs visi to kopā skaitām, nu tad viens otram taču, ja, ja pēc tam sekos tie vārdi, tādēļ arī jūs aizlūdziet par mani, ja, lai ir tā piedošana. Un, protams, tur atceramies to skaidro no nu, Jēzus pamācību, ja jūs piedosiet cilvēkiem viņu vainas, arī debesu tevs piedos jums. Ja jūs nepiedosiet cilvēkiem, jūsu tevs nepiedos ar jums. Domāju, ka bieži man gribas pasmaidīt šajā punktā. Man šķiet, ka grūti dabūt tādu apziņu. Vismaz es arī domāju par sevi, ja, ka tagad sakotos, atzīstos ja, no dievam un jums, tad tur ir tā savstarpējā piedošana paslēpta. Ja, saskaņā ar tiem Jēzus vārdiem, piedodiet viens otram. Man šķiet, ka uzreiz mēs domājam no dieva priekšā, pirmkārt, atzīstos. Un tas ir viss, bet tomēr uh, Tā ir interesanta apmaiņa. Bez tā, ka Jēzus tikko citēja un mums saka, nu, mēs nevaram iet tālāk, varam tā nosaukt. Mm -hmm. Tādēļ aicinātu sevi un jūs arī, kad ir tas akts, tiešām, nu, varam tā teikt, varbūt paskatīties, ja nu tā garīgi uz tiem cilvēkiem, kuri mums ir apkārt. Nu, ja mēs pat taču sevišķi esam draudzes jau kādu, kādu laiku, pazīstam tos cilvēkus, jau mēs nevaram teikt, visi esam eņģeļi, visi bez traipa, pilnīgi viss ir kārtībā. Taču tā nav. Mēs zinām, ka gan par mums, piemēram, kā priesteriem, kādi var norādīt ar pirkstu, ka no nu, tur un tur viņš no nu, kāvēja kādas lietas, ja varam tā teikt. Ja, un es to pašu varu par pārējiem teikt. Ja, tie piedzīvojumi, kaut kādi ievainojumi, kas sauc, ko esam piedzīvojuši, to, to atklāja. Mm -hmm. Tādēļ, domāju, ļoti nu, skaists savā ziņā punkts. Ceturtā, es gribētu vēl citādāk paskatīties. Mm, man bieži tas saistās ar tādu nu, līdzību, kuru es neatceros, kur es pirmo reizi ieraudzīju. Ja mēs, ja mēs domātu par trauku kaut kādu, ja, kurš, nu, piemēram, glāza, kur ir paredzēta pasniegt tēju, bet, ja es redzu tā jau, nu, pagaidām tur retiķis, ja es jūtu, ja pat smaržas kaut. Nu, tad es nevaru kaut kā ieliet tikai teju un pasniegt otram cilvēkam. Man vajag glāzi iztukšot, izmazgāt, lai to piepildītu. Tas pats daži saka, jau, ja mēs turētu rokās nu, kādu priekšmetu, un es nāku pie tevis ar dāvanu, gribu tev pasniegt dāvanu. Nu, nevar ar roku, kurā ar to nu, dūri tādu tur iekšā kādu priekšmetu, paņemt nākamo. Nav iespējams, man vajag izlaist, atvert roku, izlaist, un tad varu paņemt, saņemt. Tad līdzīgi šeit kaut nav tas burtiski tajos vārdos, bet tas iedzins ir arī tajā Es gribu šķīstīt savu sirdi, sirds trauku, eh, šķīstīt, nomazgāt mūsu attiecības. Kāpēc? Jo tūlīt sekos Dieva vārds. Tad es pieminēju paša pirmajā punktā, ka ir vērts to pamanīt. Tas nav pie pašas pirmās svētās komunijas. Tagad es nožēloju, tur atnāks Jēzus eh, svētajā hostijā. Mm -hmm. Vai tādēļ, ka nu, tas ir, tā ir Jēzus miesa par mums dotā, tādēļ nu, mēs visi tagad nu, nožēloju. Domāju, interesanti ir arī tā iemesla ja dēļ ieraudzīt, ka <clears throat> nožēla ir sākumā, jo nāks Dieva vārds, tā ir tā pirmā evaharistijas daļā, svētās misijas daļā, un tūlīt arī būs no nu, aiz tā svētā komunija, Jēzus ar savu miesu, asiņu, veselu un dievišķību, kuru pieņemu svētajā hostijā. Tādēļ mana sirds jau ir gatava. Ja? Vai, nu, ja fantazēt vēl, ka tas nav, nav pēc visa kaut kā, nu es pieņemu Jēzu, tagad nožēloju. Mm -hmm. Un tādējādi mēs padarām sevi no par tiem cenīgiem piedalīties un saņemt. Ja, ja, ja kāds gribētu tos uh, pirmos vārdus, teiksim, papildināt. Un tādējādi, <clears throat> domājot ar tiem vārdiem, arī tāpēc aizlūdziet, ja par mani lūdziet kungu mūsu dievu, tur arī var izlasīt to saturu. Ja, lai Dievs man piedod, lai mani šķisti, lai mani atbrīvo, iztukšo, un lai mani pēc tam piepildītu. Mm. Un gatavot šo punktu, man tas ļoti saistīts, zinies, esmu vienmēr tāds, teiksim, priecīgs par to saturu un, un nu, savā ziņā sajūsmā, kas skan tā ministranta lūkšana, ja, kā arī tur, lai manas domas būtu pie tevis, lai manas acis raugas mm. uz altāru, lai manas sirds ir pie tevis, ja, tad citos vārdos negatīvi runāt, jā, lai man nekas netraucē, lai esmu tukš no tā, brīvs no tā, lai es tagad būtu pārņemts ar to, kas notiks uz altāra. Ja? Mm, tā, Tas arī apmēram... var būt viens no, viens no tiem eh, tom, tematiem, ko mēs varam pārdomāt, gatavojoties svētajai misē, piemēram, dodoties uz svēto misiju, ja, tad kas ir tās lietas, ko man būtu eh, jānožēlo. Atgādinu klausītāji, ka kopā ar mums šodien priestris Pāvils, eh, mēs runājam par grēku nožēlu svētajā misē, Un eh, tu arī var iesaistīties šajā sarunā droši zvani uz numuru 67 969 131, arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272, priecāšos par tavu līdzdalību, kā tu izdzīvo šo liturģijas daļu, droši vari padalīties ar savu pieredzi, ar savu stāstu, eh, vai arī, ja tev ir kādi jautājumi, tad droši nekautrējies tos uzdot, bet um, es domāju, ka šajā visā ir arī ļoti svarīgi tas, ka mēs dalamies, dalamies savā starpā ar savu pieredzi un to, kā mēs izdzīvojam šo liturģiju un šos vārdus, ko mēs lūdzamies. Un, jā, varbūt kādam arī no jums ir kādi, kāda praksa ģimenē, kā jūs gatavojaties, tad droši varat arī ar to padalīties. Bet pirms mēs ejam dziesmas pauzē, priesteri Pāvil mums latviešu valodā, ir kaut kā priesteri pieraduši lūgties tikai šo vienu uh, formulu, kas saucās es atzīstos, bet ir arī vēl citi grēku nožāles veidi, varbūt var mums pastāstīt par tiem kurus var arī mums misālē var atrast 608. lapas pusē. Bet to es gribētu pašas beigās, jūs gribu iepriekš paskaidrot to saprašanu, jā, tev tos punktus aspektus. Jā, mums tad... tas, tas jau bija bišķīt, es domāju, ka būtu labi izstāstīt šo, jo mums vienkārši katehēs strauji iet uz beigām, un lai arī vēl klausītāji paspētu iesaistīties, tad eh, varbūt, jā, tīri kā, kādas ir šīs, šīs formulas, kurās, kuras var būt svētajā misē, piemēram, ja mūsu klausītāji aizceļos kādu citu uh, valsti un tur praktizē šīs formas. Mm -hmm. Tātad otrā blagustai, kuru mēs visi pazīstam, ir, ka priesteris aicina nožēlosim savus grekus, lai mēs cienīgi varētu piedalīties svētās misas upurī. Un tad ir teiks – Kungs apžēlojas par mums, un tauta atbild, jo mēs sagrakojam pret tevi. Mm -hmm. Pēc tam priesteris saka, kungs rādi mums savu žēlsirdību un dāvā mums savu pestīšanu. E, pēc tam ir vēl viena formā, protams, arī viņš pabeidz, lai apžēlojas Dievs par mums, ja, un nu, aizved mūžīgai dzīvē. Mm -hmm. Otra saka, ja tas pats nožēlosim savus grēkus, lai mēs cienīgi varētu piedalīties svētās misijas upurī. Un tad priesteris nu, piedāvā, varam teikt, tādu mini-litāniju, teiksim, to mhm. aizlūgumu, nožēlu. Jēzu, kas tika sūtīts dziedināt satriktās sirdis, Kirija Eleison. Un tautā ir Kirija Eleison, ja, ko mēs saprotam, latviski skan kungs apžēlojas par mums. Mhm. Uh -huh. Pēc tam priesteris saka Jēzu, kas atnāci aicināt grēcīgos, Hriste Eleison. Un tautā atbild Hriste Eleison. Tad priesteris Jēzu, kas sēdi pie tēva labās rokās, aizbildinot par mums, Kīrie Leison, un tauta atbild Kīrie Leison. Tas punkts vismaz man ir tāds, kur es nu, cenšos, nu, netikšu bieži, bet, bet lietot, jo mm. viņš, manuprāt, arī ir tāds skaists, aicina to, ka mums ir satriektas sirds, tā kā iekšā atskan 51. psalms slavenais, ja kā Dievs Jā. to satriektu, tādu salauztu nožēlā, uh, E, sirdī neatmet, un viņa ir dārga Dieva priekšā. Un to, ka Jēzus no nu, atnāca aicināt mūs augt svētumā, ja? aicināt grēcīgumus, bet grēcīgumus uz kurieni, uz jā. svētumu, ja? tas mm. ir tas punkts. Jā, man liekas, eh, šī formula, teiksim tā, ja klausītājs kādreiz piedalās svētajā misē, kur tiek lūgta šī pēdējā priestera eh, Pāvila minētā formula, tad mums pēc tam neseko vēl vienu reizi šis eh, Kirie Leison vai kungs apžēlojies, jo tas jau bija iekļauts tajā formulā. Es te arī interesanti paskatījos, ka tīri vēsturiski šis kungs apžēlojies vai Kirie Leison ir vissanākā grēku nožēlas forma, kuru mēs vismaz Latīņu baznīca atrodam jau kopš eh, vismaz 5. gadsimta, ja nesenāk, un eh, tā visā baznīcā šis es atzīstos ir bijis ieviests tikai līdz ar tridentes misi. Eh, sākot ar 11. gadsimtu tas parādās, bet tas ir tādās lokālās baznīcās, un tikai tridentes misa nosaka, ka tas ir visā uh, Um, baznīcā pirms šī Kirie Leison. Ko nozīmē tie vārdi Kirie Leison? Vai tas nozīmē to pašu, ko kungs apžēlojies, vai to mēs vienkārši aizstājam ar latviešu tekstu? Nu, tā, tā es saprotu, tas ir tas pats, tikai teiks saprotamam uz valodā. Mm -hmm. Skaidrs. Es nemāku tur teikt par nekādu citu vēl paslēptu atšķirību. Skaidrs. Bet kāpēc tad ir tā, ka svētdienās mēs uh, nenožēlojam grēkus, bet svētdienās tad uh, priesteris uh, lūdza par svētīto ūdeni un tad visus Bet mūsu vēlāk, ziniet, vēlāk, vēlāk, vēlāk, jo tur pie tās formulās mēs izlaidām vēl trešo, domāju, ir vērts to sadzirdēt, kā priestris saka, Jēzu, kas sedī pie teva labās rokās, aizbildinot par mums. Kirija eleison, ja, un tas, yeah. tas punkts vēl ir vērts, domāju, nu, pastiprināt to saprašanu, jo pirmajā akcentē satriek to sirdi, ja, akcents, teiksim, uz mani. Uh, Otrajā mēs dzirdam, Jēzus aicina grēcīgos, aicina uz svētumu, aicina atgriezties un augt, bet beidzot viņš ir parādīts kā aizbildnis. Mm. Es to kādreiz tautai nu, piedāvāju aicināt, jo, jo es pats sadu, sa, savā ziņā tādu kā, savā laikā tādu kā šoku piedzīvoju, vai man un tev ir apziņa, ka par mani lūdzas Jēzus? Mm. Nu, ja lasām sevišķi vēstuli ebrejiem, ja tur ir mašķi divas reizes pat teiks, ka viņš ir tagad nu, pie tēva viņa labā, labajā rokā, lai aizlūgtu par mums, lai aizstāvētu mūs, lai tēvs uzlūko mūs caur viņu. Domāju, tā formula arī tādā ziņā ir skaistā, ka mm. viņa parāda, teiksim, trīs pakapienus. Ja, un es saku, ka priesteris cenšos apzināti pēc kāda laika lietot, jo viņa ir skaistā. Ja? Jo tajā pirmajā, e, e, otrajā variantā mēs teiktu, nu, varbūt tas neskan. Kungs apžēlojas par mums, jo, esam, jo mēs sagrēkojam pret tevi. No nu, kungs radīja mums savu žēlsirdību, deva mums savu pestīšanu. Ir tie akcenti, ir grēki un piedošana pestīšanā. Mm -hmm. Bet šeit, kā Jēzus, kā aizbildnis, parādās vēl viens skaistums, gribas teikt. Tad ar to es gribēju pakāpēt, lai visi tie trīs saucieni, kopā ir dzirdami. Ja? Es domāju, ka tā ir ļoti svarīga piebilde. Bet tad kas ir ar to ūdeni? Kāpēc svētdienā mēs nenožēlojam grēkus, bet uh, mūs apšļakstina ar ūdeni? Tā nav tā, ka nežēlojam, tikai mm, tas ir aizvietot citādāk. Līdzīgs mm. piemērs ir, eh, tad, domāju, no daudziem no mums, ja ne visiem, kuri klausāmies, eh, tas pats gadījums bija pelnu trešdienā. Un cilvēks teikt, mēs nenožēlējam grēkus. Mm. Nu jā, bet uh, grēku nožēlu vietā bija pelnu svētīšana un kaisīšana uz galvām. Mm -hmm. A tā kaisīšana uz galvām ko prasīja? <clears throat> Atzīt, ka esmu no niecīgā būtnē, jo es esmu no putekļiem, un grēcīgā būtnē. Jā? Tādēļ ir teikts arī uh, nožēlojot grēkus, ticiet evaņģēliem. Ja? Priesteris to saka, un tautā nu, kā piekrišana tam, tādā ziņā atzīšanas grēkos, tajā nespēkā, bet bez vārdiem nāk pie pelnu kaisīšanas. Ja? Tādēļ tur ir tas punkts, ka ir aizvietots. Un svētās misijas laikā, kur ir svētdienā, nu, ja, ja varam to lietot, ja, ja arī priesteris to grib izmantot, tad mēs atkal to greku nožēlu, to stāju, kas esmu grēcīgs, varam teikt, saistām ar kristību. Ja, mm. Ka esmu nokristīts, grēku piedošanai. Jo tieši kristība es... ir tā, kas mūs atbrīvo no grēkiem. Nu, tur tā lieta, tādēļ mm. es tā kā atkal ne caur burtiskiem vārdiem, bet caur to žestu un atzīšanos, no nu, teiksim, plašākā kontekstā. Mm. Es saku, jā, man bija un ir vajadzīga piedošanai, un pieminēsim to kristību. Es tagad neatceros tos, nu, jo mēs par to šodien tā burtiski nerunājam, par to pašu formulu varbūt, jā, vārdus es šeit, šeit sev nepierakstīju, bet tie norāda, jā, ka Dievs, kurš grib mūs svētdarīt vai e, pasargāt no ļaunā, arī tie vārdi ir tur pieminēti. Nu, tad mēs svētījām ūdenī un ejam apslacināt. Tādēļ tā mm, atteikšanās no ļaunā, ja ne teikt, arī aizsardzība caur dieva žēlastību no ļaunā, viņa mhm. tur pieminēta. Jā, tā, tā, ir tā arī ir tāds nožēlā no citas puses. Taustāms uh, simbols, varbūt taustāma pieredze atgādināt, kāda bija tā kristība tiešām ūdens, kas ir simbols tam, ka viņš mūs nomazgā, attīra, un tad mēs varam, nu tā, protams, mūs tur eh, neaplē pavisam kā kristībās, bet tad vismaz ar tiem pāris pilieniem mēs varam uh, atcerēties eh, kristības nozīmi, kas mūs atbrīvo, un pateicoties arī kristībai mēs varam iet uz eh, grēksūdzi. Atgādinu klausītājiem, ka kopā ar mums šodien ir eh, Gulbenes draudzes prāvests priesteris Pāvils Kamola, un viņš mums šodien stāsta par šo grēku nožēlas ritu svētajā misē. Mēs tātad pārunājām par to, Manuprāt, Priesterim Pāvēlam ļoti labi sanāca izskaidrot šo nozīmi. Mums ir vajadzīga piedošana, mums ir vajadzīga pestīšana. Jēzus ir tas, kurš lūdz par mums, Jēzus ir tas, kurš arī tad mūsu glābj, pestī eh, no mūsu grēkiem. Mēs tad arī izdaram īsu sirdsapziņas izmeklēšanu pirms šīs grēku nožēles, eh, kad eh, lūdzamies kādu no šiem trim formām, par kuru minējām. Latvijā, diemžēl, visbiežāk mēs lūdzamies to vienu, bet ir vēl arī cita veidi, kas ir absolūti legāli un, un baznīcā pieņemti. Un tad arī, protams, šis svētdienā pieņemtais rīts, ko īpaši arī vēlams ir praktizēt lieldienās, kas atgādina par mūsu kristību, kas tad arī nomazgā mūsu grēkus. Tagad ļoti piemērots skaindarbs, kungs apžēlojies, Un tad turpināsim šīs dienas sarunu. Klausītāji, ceru arī uz tavu aktīvu līdzdalību droši tad eh, padalies, eh, eh, padalies ar saviem uh, Um, nu, savu uh, to veidu, kā tu gatavojies svētajai misē, kā tu izdzīvo šo liturģiju. Un, ja tev ir kādi jautājumi, tad droši arī nekautrējies tos jautāt, zvanot uz numuru 67 969 131, arī rakstot īziņas uz numuru 266 77 272. no chão katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Jā, ir 9,40 minūtes. Radījumā arī Latvijas klausītāja ir piekdiena, 4. mārts, mēneša pirmā piekdiena, kad arī šeit radījumā arī ēterā uh, svinām svēto misi par visiem mūsu ziedotājiem, atbalstītājiem uh, un arī aicinam uz lūkšanu un gavēni. Sarunājamies šodien arī par grēku nožēlas uh, Eh, ritu eh, svētajā misē par eh, tā dažādām formām. Priesteris Pāvils Kamola no Gulbenes draudzes mums šodien skaidro, tad arī to garīgo nozīmi grēku nožēlē, ka mēs nākam Dieva priekšā kā grēcinieki, uh, Eh, un saņemam viņa piedošanu, tāpēc mēs lūdzam Dieva žālsirdību, ja, un tad viņš savā žālsirdībā mums piedod, un eh, priestars Pāvils arī ļoti uzsvēra un vēl gribēja paturpināt tad, eh, šo domu par to, ka mēs gan individuāli sakam, es atzīstos, es nožēloju, mana vaina, bet ka mēs tad to ne tikai attiecībās pret Dievu, bet arī savstarpējās attiecībās tad cenšamies praktizēt. Uh -huh. Bet varbūt, ziniet, pie pēdējā, ko jūs teicāt, man ļoti rezonē, ka jūs teicāt vārdu, tas ir legāli. <laughs> es tam mhm. pasmaidīju. Jo domāju, tiešām, nu, ziniet, man gribas lietot pat smagu vārdu, kā tādu farizēju stāju draudzes, ka priesteris kaut ko lieto legāli vai nelegāli. Es esmu sastabis, atceros nesen viena priesterā komentāru, ka viņš saka, ka tauta tur mēs 60 gadus tur gājām, mēs jau visu tā kā zinām. Jā, nu, tā, ja cilvēks tas saka, jā, es ļoti esmu iespaidā par to atzīšanos. Tad ko priesteris var piedāvāt kādu formu, citu vai kā vispār, tad viņu gandrīz izdzītu no draudzes, jo viņi it kā visu zina. Domāju, to, ko es teicu, ļoti interesanti skan, jā, kāds ir legāli, jā, nu, jautājums, vai visi to zina. Jā, jā nu, cilvēks tāpēc tikai... mēs šajās katehēzēs klausītājiem jā. cenšamies stāstīt to, ko liturģija atļauj un ko ne. Jā, tas man izraisa smaidu, jo dzīve to rāda, <laughs> kādi ir dažreiz komentāri. Mm. Jā, bet to, ko jūs pieminējāt, manuprāt, arī interesants punkts kuru, domāju, visi mēs zinām pēc tādas ikonas, ka e, apsūdzot parasti, ja man ir pretenzija vai ir tur vaina, es radu ar pirkstu. Ja, un tas slavenā katehēze, nu, bet pagaidīt, četri, e, četri pirksti parāda vēl uz citiem vainīgiem. Ja, viens mm. uz mhm. augšu, ka vainīgs ir Dievs, trīs, ka es esmu vainīgs. Ja, mm. Ka mhm. tā apsūdzībā viņi iet visur, kur Mm. Un caur to ikonu tālāk, ka tomēr jā, es ar tādu no nu, dūru. Duri, ja? Duri, es situ jā. sevi krūtīs, ja kā mana vainā, tad varam teikt, tie pirksti nenorāda uz nevienu personu. Domāju, tā ikona visiem pazīstama, viņai laba. Un, un tādējādi <clears throat> tās akcents, protams, kurš ir tajā tekstā, es atzīstos un mana vaina ja es tādējādi kuru reizi, varam teikt, atsakos caur tādu stāju no tā, lai būtu līdzdalībnieks vēlnā darbībā. Viņš ir apsudzētais, jūs atceraties e, atklāsmes grāmatā 12. nodaļā, ka tur tas vārds ir gasts mūsu brāļu apsudzētais, kurš dienu un nakti viņus apsudz Dieva priekšā. Tas ir otrais vēlnā vārds, ja, ka viņš ir apsudzētais, viņš grib norādīt uz greku, lai nicinātu. Mm. Dievs jānorāda uz greku, lai glābtu. Tādēļ brīnišķīgi, domāju, pie tā ir sadzirdēt, ka mūsu grēku dēļ Jēzus bija nodots, ja, lai attaisnošana būtu vēstulē romiešiem vai kolosiešiem mūsu pārāds, mūsu tā vainā, apsūdzībās, nu, tas celonis ir piesist krustā. Brīnišķīgi tas, tas ir teikts, tad paradzīmē jūs atcerāties, kura piesista krustā, un tādēļ tur nav uz ko radīt ar pirkstu. Nu, jā. Nu, gribas teikt, brīnišķīgs tas teksts iziet no tās stājas, es apsūdzu, tu mm. gribas atkal teikt, cik ir praktisks tas punkts, kā dzīvē mani vai jūs kāds kaitina, ah, viņš ir tāds, ah, viņš ir šāds, un vismaz e, runājot to man jau rokā dabiski iet ar pirkstu yeah. palābi, paskatās, viņš ir tāds, viņš ir šāds, jā. jā. Es uzreiz norādu uz un man liekas, ka arī svarīgi ir tas, ka es arī neapsūdzu pats sevi, es atzīstos grēkos, bet es neapsūdzu sevi, jo tā ir ar tāda svarīga nianse, ka mēs reizēm cilvēkiem no malas var likties, ka tie kristieši viņi tur sevi šausta par sevi saviem grēkiem, sevi tā kā min zemē, bet nē, mēs atzīstamies, ka lūk, mēs esam grēkojuši, bet mēs arī apzināmies to, ka Dievs to visu var no mums uh, paņemt. Te arī klausītājs mums jautā, jautājums vietā, ja mums ir joprojām vajadzīga šī grēku nožēlu, un mēs, kas pieņemam svētos sakramentus, tāpat paliekam grēcinieki, tad nu, varbūt var kādā brīdī zaudēt tādu nu, cerību, ka kāda jēga tam visam ir. Bet par iegūs pieminēja pašā sākumā, ka e, lūdzieties par to, no, ar to nožēlu, par, kā, kāda iemesla dēļ, lai mēs cienīgi piedalītos Jēzus upurī. Jau tur gribas teikt, ir tā cerība. Jo kas ir Jēzus upuris? Atbrīvošana no grēkiem, lai arī caur atvērtiem, Jēzus atvērtiem debesu vārtiem es ietu pie Dieva. Mm. Ja, vai tajā mm, no turpmākajā daļā, kad lūdzieties jūs, un es lūdzu, lai Marija ar Lēņģeli, lai svetie lūdzas par mani, lai aizlūdz, ka es varētu augt svētumā. Jau tur ir tas mm. punkts paslēpts. Tad ir brīnišķīgi, ko jūs akcentējat. Es sevi nu, apsūdzu, atzīstos, varbūt tur ir labāks vārds atzīstos. Ja? Mm. Bet tādēļ, ka gaidu atdošanu un vairāk gaidu svētumu. Mm. Tur ir mm. tas punkts. Tādēļ tas dialogs starp tiem pirkstiem viņš ir ļoti interesants. Tādēļ, nu, pēc teoloģiskā skatiena, es to nosaucu atteikties no apsūdzības vien, jādzīvo tādā vēlnā stājā, bet lai būtu attaisnošanā un apdāvināšana. Tad ir otrajā punktā pieminēju mm. iztukšot sevi, lai saņemtu. Tur ir mērķis, nevis tagad es to daru ļaunumu. Un e, to, ko priestri Pēteri, jūs teicāt, <clears throat> no dzīvē gribas teikt arī praktiski redzam, ka tas tā, ja, piemēram, es esmu tāds un tāds, tad es kaut kur neiešu. Tad mm -hmm. tur un tur es neprasīšu palīdzību. Un tur ir tas sevis šausmīšana paslēpta. Ja. Un tas arī atgādinājums, dzīvē ka, ļoti labi redzams. Ka mēs paši ļoti. saviem spēkiem nevaram saņemt pestīšanu, mums ir vajadzīga Dieva žālsirdība, bet dodu vārdu arī klausītājiem, kas ir piezinījis lūdzu, kas mums zvana. Halo. Halo. Jā, kas mums zvana? Lūdzu, sakiet, es piezvanīju jums ziedojumu naudu man atbildēja, neatbildēja Marijā ir radio, Dievu, man atbildēja labdarības Tas jā, jā tieši tā, kad mums ziedot, tad saka, ka jūs esat ziedojuši labdarībai. Paldies, paldies visiem, kuri ziedojat rādījumu arī uzturēšanai, kuri atbalstat rādījumu arī. Mēs par jums arī šodien mēneša pirmajā piekdienā svinēsim svēto mīsi, kā mēs to daram katra mēneša pirmajā piekdienā. Priester Pāvil Rita raksta, pateicos par brīnišķīgo katehēzi, tik dziļš un svarīgs skaidrojums par grēku nožēlas nozīmi svētajā misē. Daudz skaidrāk saprot, saprotu, kas notiek ne tikai eh, fiziskajā vidē, bet arī eh, garīgajā. Savukārt eh, kāds cits mums raksta par grēku nožēlu, man tā īsti nav skaidrs, esmu luterānis vai luterāne, grēkus tikai nožēlojam pirms dievkalpojumu, bet katoļu baznīcā grēkus izsūdz arī pie priestera, tad varbūt tik tiešām atbildot šim mūsu luterāņu klausītājiem, kā mums ir katoļiem, kad pietiek ar šo vispārējo grēksūdzi, kuru mēs sakam svētajā misē, un kad mums ir jāiet pie grēksūdzes sūdzēt jau savus grēkus, jo es esmu arī dzirdējis cilvēkus, kuriem es, piemēram, prasu, vai tu ies pie komunisti, viņš saka, nē, es neiešu, jo es neesmu bijis pie grēksūdzes, tad kāda ir tā attiecība misē ar grēksūdzi? Un... Jā, tur ir tāds juceklis, diemžēl viņš arī man ir dzirdams. E, tas, domāju, ir no veciem laikiem, kad bija kaut kāds tāds no nu, dīvains, gribas teikt, akcents līdz, kā tu vari pieņemt komuniju, ejot pie grēksūdzes. Mm -hmm. Bet nav, nebija teikts iekšā akcents, pie grēksūdzes mēs ejam ar smagiem grēkiem. Tas ir nopietnā priekšmetā, ar pilnu apziņu un ar pilnu brīvību es daru no ļaunumu. Tas ir, mēs saucam, smagais vai navīgais grēks tad ar, ar tādu, nu, es nevaru iet pie Dieva, jo es skaidri viņam saku prom, nē. Uh mhm. -huh. Tādēļ pēc Jēzus paša vēlmes ir iestādīts, mēs saucam grēksūdzes sakraments, nu, nu, gandarīšana un, un izlīkšanas sakraments, pēc katehizma vārdiem, cik es atceros, un tam Jēzus paredzējis baznīcas E, to īpašu kalpu, tas ir priesteru, garīdznieku vai biskupu, protams, kalpošanu. Tā ir greku piedošana smagiem grēkiem, bez kuras piedošanas es nevaru domāt par vienotību ar Dievu, jo smagā grēkā e, būtībā ir mm, noraut saites ar Dievu caur to savu mm. rīcību. Tādēļ baznīca tā kā, teiksim, norāda ar pirkstu, ej pie grēksūdzes. Ja? Tur, mm. starp citu, ja mums būs dekori uz, uz e, lielo gaveni, ceram, ka vismaz tāda viena Inese piedāvā, lai uz sienām liktu bultiņas tādas vai rociņas pie bikskreslā. Mm. Tomēr baznīcas mācība ir teikts, bet ir ieteicams arī ikdienišķos grēkus nest uz grēksūdzi, jo tas formā arī sirdi, šķīsti mani no grēka, no nu, tā apziņa par to, kas es esmu, un atver Dieva žēlastībai. Un svētās mīsas laikā, kad ir tā grēku nožēlā, tas nav tas pats akts, ka es e, grēku sūdzēs saņemu piedošanu smagiem grēkiem. Nē, tur ir e, vairāk, ja, ja mēs tā gribam ar tiem vārdiem operēt, tad runa par ikdienišķiem grēkiem, kurus es lieku Dieva priekšā. Mm. Bet baznīca saka, tas ir ieteicams nest uz grēku sudzi, kur ir sakramentāla piedošana. Man tur bieži patīk teikt, Mm, no nu, tādu kā paskaidrojumu, ka man ir arī morāla pārliecība, ka man ir piedots jebkurš mm. grēks. Mm. Jo priesteris kalpo dieva vietā, un viņš saka, es tev grēkus piedodu, no kā baznīcas kaps dieva tēva un dēla un svēta gara vārdā. Mm. Un cilvēks saka, amen, es to dzirdu, es to saprotu, esmu tagad morāli pie, pārliecināts, ka man ir piedots. Un domāju, tādēļ arī dažiem luterāņiem vai pāriem varētu būt neskaidrībā, jau, ko nozīmē, ka es kaut kur nožēloju. Vai nu, es tas mejoties gandrīz saku, es eju mežā un pie koka teikšu, Dievs piedod. A, kurš man atbildēs? Yeah. Vāverē man nāks un teiks, no Dievs ir piedevis mierā. Nu, tad uz joku. Mums jā. cilvēkiem ir vajadzīga šī, šī arī fiziskā uh, realitāte un tāpēc Dievs darbojas caur uh, redzamām zīmēm. Bet tā tad tas, tas jā, sausais atlikums arī katoļiem, kuri ejiet uz svēto misiju, tas nenozīmē, ka jums pirms katras svētās misijas, lai varētu pieņemt svēto komuniju, ir jāiet obligāti uz grēku sūdzi. Jā, bet, bet tad, tad izvēle, izvē, izvērtējam, vai mēs esam žēlastības stāvoklī un vai mēs esam paveikuši nāvīgu grēku vai nē, to mēs varam apskatīties katehismā, kādi e, šie ir, un e, tad arī tāpat garīgie skolotāji iesaka regulāru grēku sūdzi. Pat, ja mēs nesagrēkojam nāvīgi, tomēr regulāri iet ar saviem ikdienišķiem grēkiem, lai līdz tiem smagajiem grēkiem mērķiem nemaz nenonāktu. Priester Pāvila, pēdējais, pēdējais jautājums no mūsu klausītājas Gintas. Ko, kā rīkoties, ja gadās nokavēt mīsas sākumu un šo daļu? Nu, domāju, ka vienkārši pamudināt to stāju nožēlu, kad Dievs atnāca pie tevis, mm. ka tas punkts to atgādina Dieva priekšā, pie Marijas svētajiem un cilvēkiem. Un es, nu, kaut ar vienu domu tādu, ja varam tā teikt, mm. sa, sabiezināti. Es nožēloju par to, kāds es esmu, ko es darīju, gribu būt ar tevi, ar tautu un ar pārējiem. Domāju, ka tādā veidā jau nu, tādā tā sirds stāja ir svarīgākā par pašu to rituālu, protams. Nu, tā kā vienmēr Jēzus mācīja, mm. ka cik burts jābūt galvenam, nē, cik gars mm. burts, lai to skaidro, bet viņš ved pie sirds stājas. Jā, tādēļ, lai nebūtu tā, ka ja es neteikšu tos pašus vārdus, piemēram, tagad ņemšu un skaitīšu to pašu. Nu, jautājums, vai, vai tas ir kā būtībā, vai tas ir obligāti tādā ziņā? Liels paldies, Priester Pāvil. Mēs esam saņēmuši te vēl vienu pateicību no klausītāja, kas saka, Priesteri Pāvil, paldies, jāatstāja savu ikdienu ārpus baznīcas un uz dievnam iet pie Jēzus ar skaidru un pazemīgu sirdi var sajust Jēzus un Marijas klātbūtni svētajā misē, tātad šī sadraudzība ar svētajiem. Un uh, Ines arī raksta, paldies par skaisto katehēzi, es domāju, mēs uh, varam ar to arī pamazām noslēgt. Varbūt tev ir kaut kādi uh, nu, tādi noslēguma vārdi mūsu klausītājiem apkopojot to, ko mēs esam pārunājuši, kas būtu tas svarīgākais, ko mums tad vajadzētu paturēt prātā no visa šī. Mm, es gribētu kā pirmo tomēr akcentēt, ka kaut tā formula ir saka, greku nožēlā, tomēr piedāvājums pēc saprašanas greku nožēlā kāda iemesla dēļ, lai es tuvotos Dievam, lai es būtu savinots ar pārējiem, un Erpristis Petris atgadina savinots arī sevi, no izārstēts ar Dieva žēlastību savā sirds stājā. Ja? Tādēļ es domātu vairāk par to, atnākšanas punktu, uz kurieni mēs atnācam. Ja, tas ir tā vienotība ar Dievu, ar cilvēkiem, caur to Jēzus upuri tagad. Otro punktu es drusciņo jau komentēju, ka tā nožēla, kurā šķīsti atbrīvo, lai es saņemtu dāvanas, un ko ir mana it kā privātā, Ja, es atzīstos manā vainā, bet tā atdošana ir savstarpēja. Jēzus saka, jūs piedodiet pārējiem, piedodas mums jūs. Ja? Mhm. Manuprāt, tie tādi kaut tie trīs punkti būtu galvenie, bet akcentējot atnākšanu, ja, pie žēlastības, pie pestīšanas, pie mūžīgās dzīves, es tur akcentētu to galveno. Prieks ar Pāvēlu, liels, liels paldies, ka tev bija laiks būt kopā ar mums šeit rādījām arī ēterā un sniegt šo skaidrojumu, kas, kā redzam, arī mūsu klausītājiem ir ļoti, ļoti noderējis. Tā kā ceram tevi vēl kādreiz šeit ēterā dzirdēt. Paldies, tad, lai jūs visus sargā svētī visvarenais Dievs Tēvs un Dēvs un Svētais Gars. Amen. Amen. Paldies par lūkšanu, tie, kuri lūdzas, lai tā katehēza arī no nu uzrunā mani un jūs. Paldies, Tev. paldies, un paldies arī klausītāji jums, kas iesaistaties aktīvi, ņemat dalību eh, šajā sarunā. Paldies par jūsu jautājumiem un arī atsauksmēm. Tās, es domāju, arī ļoti svarīgas mūsu eh, viesiem, lai eh, nu, būtu motivācija un arī tāds gandarījums, ka tas kādam noder un arī aizsniedz eh, dzirdīgas ausis. Tad pavisam drīz turpināsim pulksteni desmitos ar gavēņa kalendāru, kur šodien pārdomas ir sagatavojis priesteris Lauris Kārklis no Aglonas, un tad jau pēc tam akal rīta cēliens, kurā aicināšu tevi eh, iesaistīties un dalīties ar to, kā tev ir gājis šonedēļ, vai arī varbūt tev ir kādi komentāri, ieteikumi par Radio Marija darbu, tad būšu arī priecīgs to visu šeit ēterā uzklausīt.